Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Dobro, suneti uh, akšama kane sallallahu alejhi ve sellem yusalli fi beytihi ba'da al-maghrib rak'atayn. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao bi svoje kući nakon akšama dva rekata, znači kad se vrati iz, eh, iz mešhida. Wa kana sallallahu alejhi ve sellem yaqra fihi ma ba'da fatiha kafirun wa ikhlas kaže i učio bi kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem na na, na ta dva rekata učio bi sur kafirun i ihlas na sunetima, znači uh, akšamskim sunetima nakon. A ovdje nije spomenuo ili spomenuo, e, kaže, jest, vokale sallallahu sallam, sallu qabla magrebi, sallu qabla magrebi, thumma qale fi salatati limejaša, e, limenša, uh, kerahijeten en je tehideha nasu sunetima kaže poslanik sam rekao klanjajte prije magriba, prije akšama, klanjajte prije akšama, pa kaže treći put je rekao li men ša ko hoće. Kaže iz, uh, iz, iz razloga da se to ne bi i straha i razloga da se to ne bi uzela kao da je to stalna praksa, da je to sunet. I uh, potvrđeno to, znači, došlo u drugim hadismom i vari muslima, klanjanje dva rekata uh, prije akšam namaza, uh, znači prvo ovaj hadis, hadis koji je znači Banjeg Bahare su sahihu, a i u drugim hadisima da su da su klanjali na sva sahabi klanjali, al nije potvrđeni su, znači to je nepotvrđeni su da se klanja dva rekata prije akša namaza. Tako da ova praksa kod nas ono da ovaj da se odmah akša mora klanjati. Čim se prouči jezan, odmah se posafa i klanja, znači to nije ovaj, nije ispravno. Znači, treba ostati prostora dovoljno da, ovaj, da, da ko hoće da klanja dva rekata suneta ili ko ima potrebu kad se proči jezan, nakon jezana treba ostaviti određeno vrijeme da osoba može otići. Ako je WC, treba abdestiti i tako dalje. Koji u drugim namazima što treba ostaviti prostora. A, a znate koje je objašnjenje u što se klanja farz odmah na akšan namazu? Koje je objašnjenje? Sunje dan će. Ja da te ne preteklo. Što na akšan namazi? Do sudnji dan akšan namazi treba struk. Pa o tom ispadne, ali tako? A kako je po hadisu? Ovo, ovo malo dublja analiza. Thank you. Ja, ja, ali onaj, govorim onda kad se nastupi, kad nastupi, kad, kad treba nastupi sudnji dan po tekstu hadisa, u petak je, neki petak, ali kad, ali ujutro ili na veći? A? Jedan dan znakova. To baš taj dan mora izaći. A onaj, uglavnom ujutro, zato što, što je došlo da će životinje, će, životinje osloškuju ujutro u petak, osluškuju šta će biti. Kako će sunce izaći, hoće biti sunji dan, neće biti sunji dan. to <clears throat> su priče od Idana, ona kako to ne sjeća. Dobro, da završimo ovdje, imamo još jaciju i došli do viteta. يقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة وبين كل أذانين صلاة ثم قال في ثالثة لمن شاء hadis Mutefekun Alehi, u njemu je došlo da je poslanik Selan rekao, kaže između svaka dva ezana je namaz, između svaka dva ezana je namaz, a treći put je rekao li men ša onome ko hoće. Dva ezana, ovdje se misli između e, ezana i kameta. Ko to tam priča? Kako je to priča? Između, znači dva ezana, znači ezana i akšama je namaz, ovdje misli se znači na nafilu, filu, treći put je rekao li meša, znači ko hoće, znači što dokazuje, znači da to nije potvrđeni sunet. Kaže, u jurva anhu sallam sallam, eh, ma min salatin mefrudati illa u obejne jedeiha rakata. Nema propisanog namaza, a da nema prije njega, prije njega da nemaju dva rekata. Hadis slab. Valejse <clears throat> trakatan qabla liša min ravati. Kaže, dva rekata prije jacije nisu revati potvrđeni suneti. A u stvari, naravno, ispravno da nema uopšte nikakvi sunita prije, prije jacije namaza, osim što se može dokazivati svojim hadisom da između e, ezana i kameta, ali bilo kojeg namaza, ezana i kameta, da ima namaz, odnosno da se klanja dva rekata. To je to vjerodostavno došlo. A da ima, da ima i prije jacije neki potvrđene, potvrđeni suneti, tako nešto nema, nije došlo ni u slabinčak hadizma osim ovo ovdje što je spomenuto, znači između, gdje se kaže, između svakog propisanog namaza, prije svakog propisanog namaza ima i dva rekata u slabom hadisu što je došlo. Dobro, i time smo, ovaj, završi, a nakon, naravno, nakon, ovaj, ovdje nije spomenuo, nakon jacije namaza, poznato da ima dva rekata potvrđenog suneta. I bilo bi lijepo da on ovdje spomenuo onaj, kad je spomenuo ovi potvrđen, potvrđen sunet, da je spomenuo ono što je došlo Buhari i Muslimu kako je opisano od Aisha, od Ulahim Nomera, od Ebu Horeire, od Ulahim Nabasa, a, koji su potvrđeni suneti, ona, ona verzija što je došla, znači, za deset rekata ko na njima ustrajava, šta će mu biti nagrada? Kako je došlo na Adizu? A? Ja. a imamo u drugu rivajetu 12 rekata, jedno i drugo je potvrđeno, jedno, jedno i drugo je, znači, došlo Buhari i Moslima. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. أندلسن أندلسن أندلسن